Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գոտում հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետներ։ Հայ դիրքապահները վնասազերծել են Հայաստանի պետական սահմանը խախտած Ադրբեջանի բնակչի։ Հայաստանը եղել եւ մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Արցախի գիտական կենտրոնը պետք է մասնակիցը դառնա Հայաստանի գիտության պետական կոմիտեի ծրագրերին։ Լրացել է ֆինանսների նախարարության հայտարարած հարկային համաներման հնարավորությունից օգտվելու վերջնաժամկետը։ Հուրսերեկույթ նվիրված մեծ ընկոմիտասի ծննդյան 150 ամյակին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը մարզիկների եւ մարզիչների հետ քննարկել է սպորտի ոլորտում նախատեսվող փոփոխությունները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 3000 գրակոց։ Բացի այդ խախտումներից մարտի 13-ին ժամը 10:35-ից 11:15-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ակնա ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետներ, արձակելով 9 արկ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր ժամը 1:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագոտում Էնզորամասի պահպանության տեղամասում հայ դիրքապանների կողմից հայտնաբերվել, նախազգուշացվել եւ նախազգուշացմանը չենտարկվելուց հետո վնասազերծվել է Հայաստանի պետական սահմանը խախտած անհայտ անձ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա նշել է. «Ստորին վերջույթի հրազենային վիրավորումից հետո նրան ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, հետո տեղափոխվել բուժհաստատություն։ Սահմանախախտի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրա մոտ հայտնաբերված փաստաթղթերի համաձայն անձը Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի բնակիչ 1986 թվականին ծնված Էլվին Արիֆօղլու Իբրահիմովն է։ Հայաստանը եղել եւ մնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ Պատասխանելով հարցին, թե փոխվում է արդյոք հայկական կողմի վերաբերմունքը բանակցային սեղանին գտնվող սկզբունքների ու տարժերի հանդեպ, նախարարը հիշեցրել է, որ Ստեփանակերտում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ հայտարարել է կան սկզբունքներ եւ տարժեր եւ հարցն այն է, թե ինչպես են դրանք մեկնաբանվում ու ընկալվում։ Մենք հստակ հայտարարել ենք Հայաստանի առաջնահերթությունները՝ դա Արցախի կարգավիճակն ու անվտանգությունն է։ Միևնույն ժամանակ նախարարն ընդգծել է, որ ընդունելի որոշման որոնումը չի կարող միակողմանի լինել։ Էթնիկ ադրբեջանցիները, ինչպես նաև ադրբեջանի քաղաքացիները մուտք են գործում Հայաստան առանց որևէ խոչընդոտների, այն ժամանակ, երբ այլ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի, հայկական ազգանուններով քաղաքացիների մուտքը Ադրբեջան արգելքի տակ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնական Նանա Աղդալյանը պատասխանելով հարցին, կապված ինչ որտեղ երբ հաղորդաշարի գիտակ Ռուսաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ռովշան Ասկերովի հայտարարության հետ, թե նրա մուտքը Հայաստան արգելվում է։ Ինչ որտեղ երբ հաղորդաշարի գիտակ Ռոշան Ասկերովի հարցազրույցի Հայաստանին վերաբերող որոշ հատվածներ պարզապես զարմանք են առաջացնում, քանի որ Ռուսաստանի քաղաքացիներն արդեն երկու տարուց ավել է, ինչ Հայաստան են այցելում Ռուսաստանի ներքին անձնագրերով, ինչն էապես հեշտացնում է վերջիններից մուտքը մեր երկիր, Հայաստանը դարձնելով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար ավանդաբար ամենապահանջված ուղություններից մեկը։ Հայաստանը մշտապես բաց է բոլոր այցելուների, այդ թվում պարոն Ասկերովի համար, ասել է Աննա Նաղդալյանը։ Գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության հետ համագործակցության ծրագրերի քննարկման, ընդլայնման ու իրագործման նպատակով Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության եւ Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի պատվիրակությունը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Այսօր Արցախի գիտական կենտրոնի դահլիճում գիտության կոմիտեի պատվիրակությունը, որի կազմում են ակադեմիկոսներ եւ հայկական գիտական աշխարհի ճանաչված ներկայացուցիչներ, կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի գլխավորությամբ հանդիպել են արցախցի գործընկերների հետ, քննարկելու ընթացիկ գիտական ծրագրերի արդյունքներն ու առաջիկա անելիքները։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Հանդիպման օրակարգն ու գիտության կոմիտեի գործընկերներին բացման խոսքում ներկայացրեց Արցախի գիտական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը կներկայացնենք Արցախում իրականացվող գիտական թեմաների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկություններ։ 7 հատ թեմա է ներկայացնել 6 ամսում կատարած աշխատանքի բովանդակությունը իրենց, ինչպիսի խնդիրներ կա, ինչ դժվարությունների առաջ են իրենք կանգնած։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը ողջունելով ներկաներին նշեց, որ գիտության կոմիտեի հետ ձևավորված 10-ամյա համագործակցության արդյունքները նոր տեսլական են ուրվագծել Արցախում գիտության պահանջված ուղությունների զարգացման, ինչպես նաեւ որակյալ մասնագետների պատրաստման ստեղծման համար։ Իր խոսքում նախարարը կարևորել է արդի հրամայականներին համահունչ նոր ծրագրերի, առաջարկությունների եւ քննարկումների անհրաժեշտությունը։ Ուզում եմ առիթն օգտագործել պարզապես շնորհակալություն հայտնելու համար ձեզ համագործակցության համար, որովհետև բոլոր այս տարիներին գիտության պետական կոմիտեի ծրագրերում հատուկ եղել է Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր եւ այդ ծրագրի շրջանակներում տասնյակ թեմաներ են ուսումնասիրվել եւ ակնկալում եմ, որ այդ համագործակցությունը կլինի ավելի ակտիվ եւ ավելի արդյունավետ։ Մի շարք դիտարկումներ կան եւ առաջարկություններ կան, որ նախապես կուզենայի քննարկել ձեզ հետ հետ եւ շահագրգիռ բոլոր անձանց հետ, այնուհետեւ որպեսզի մենք մեր պետական քաղաքականության մեջ նաեւ կատարենք այդ փոփոխությունը։ Իր հերթին գիտության կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը նախամարոտ ամփոփել է համագործակցության արդյունքները։ Այսօր մենք ունենք հաջողված իրականացված բազմաթիվ ծրագրեր, արդեն տեղում աշխատող բավականին մեծ թվով որակյալ կադրեր, որքանից տեղյակ եմ 8 տեխնացու արդեն ունենք, այս ծրագրերի շրջանակներում պաշտպանված, եւ ես հույս ունեմ, որ հետագայում դա շատանալու է։ Գիտության կոմիտեի ղեկավարի խոսքով իրենց առաջիկա քայլերը նպատակաուղված են լինելու Արցախցի գիտնականներին ընդգրկելու հայաստանյան եւ միջազգային ծրագրերում։ Կամաց-կամաց Ղարաբաղի մեր թիմակիցները նույնպես պետք է բոլոր ծրագրերին դառնան մասնակիցներ։ Բազմաթիվ միջազգային ծրագրեր ենք իրականացնում բիլատերալ։ Աշխարհի 12 երկրների հետ այսօր մենք համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ցավոք սրտի Ղարաբաղը առայժմ այդ ծրագրերին չի մասնակցում, բայց այսօր արդեն նախարարի հետ քննարկումների արդյունքում ես Կարծում եմ, որ համապատասխան նամակ կարելի է պատրաստել ուղարկել Հայաստանի մեր վարչապետին, քրթության գիտության նախարարին, որպեսզի մեր Ղարաբաղի երիտասարդները նույնպես ապագայում իրավունք ունենան մասնակցելու մեր Հայաստանում իրականացող երիտասարդական ծրագրերին։ Ելույթներին հաջորդել է գիտության կոմիտեի հետ Արցախում համատեղ իրականացվող 7 գիտական ծրագրերի ընթացիկ արդյունքների ամփոփումը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտի 1-ին լրացավ ֆինանսների նախարարության հայտարարած հարկային համաներման հնարավորությունից օգտվելու վերջնաժամկետը։ Պարտավորություն երկու տակած հարկ վճարողները, ովքեր մինչև մարտի 1-ը դիմել են հարկային մարմին եւ պարտավորությունների մարման ժամանակացույցեր կնքել, ազատվել են դույժ տուգանքների մեծ մասից։ Ներկայումս ինչպիսին է պատկերը, հետաքրքրվել է Վարսիկ Արությունյանը։ Ֆինանսների նախարարության հայտարարած հարկային համաներման հնարավորությունից օգտվելու վերջնաժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո նախարարությունը հավաքել եւ իմի է բերել տվյալները, թե ինչպեսին է պատկերն այս պահի դրության բարձաբանում է գերատեսչության հարկային վարչարարության մեթոդաբանության եւ հարկ վճարողների իրազեկման բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանը այն հարկ վճարողները, ովքեր 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ, ապարքները ամբողջությամբ դույժերի 10%-ը մարելու դեպքում ազատվում են դույժերի 90%-ից եւ դուգանքներից ամբողջությամբ։ Իսկ այն հարկ վճարողները, ովքեր 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 2019 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ունեն հարկային եւ արտադիր վճարների գծով արտավորություններ, նրանք ապարքները եւ դուգանքները ամբողջությամբ մարելու դեպքում դույժերի 10%-ը մարելու դեպքում ազատվում են դույժերի 90%-ից։ Զրուցակցից տեղեկացմամբ սահմանվել են մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործունեություն իրականացրած հարկ վճարողների ցանկեր, ովքեր այդ ժամկետից հետո գործունեություն չեն իրականացրել, սակայն ունեն պարտավորություններ, որոնք ամբողջությամբ հանվել են հաշվառումից հաշվի առնելով, որ նշված հարկ վճարողները չունեն գույք եւ եկամուտներ այն հարկատուները, ովքեր մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը ինքնուրույն կներկայացնեն 2018 թվականի հունվարի 1-ը ներառող ժամանակահատվածի համար ճշգրտված հաշվետվություններ, նրանց մասով եւս սահմանվել են արտոնություններ, մասնավորապես նրանք ապարքներն ամբողջությամբ եւ դույժերի 10%-ը մարելու դեպքում կազատվեն դույժերի 90%-ից եւ տուգանքներից ամբողջությամբ։ Արտոնությունից օգտվելու նպատակով հարկ վճարողը պետք է դիմեր հարկային մարմին պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց կնքելու նպատակով։ Ի դեպ, ժամանակացույցերը կնքվել են կապված հարկ վճարողի պարտավորության գումարի չափից, մասնավորապես։ Եթե պարտավորության գումարը կազմում է մինչև 4 միլիոն դրամ, առանց արտոնության գումարը հաշվի առնելու, այս դեպքում ժամանակացույցերը կնքվում են 12 ամսյա ժամկետով, իսկ եթե գերազանցում է 4 միլիոն դրամը 24 ամսյա տևողությամբ, ընդ որում հարկ վճարողները արտոնությունից օգտվելու նպատակով պետք է հարկային մարմին դիմեին մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը, եթե մինչև 2019 թվականի փետրվարի 20-ը նրանք հարկային մարմնի կողմից պատշաճ չեն ծանուցվել, կարող են ավելի ուշացումով դիմեն, մասնավորապես նրանց ժամանակ է տրամադրվում մինչև ժամանակացույցի գործողության ավարտը դիմել հարկային մարմին, նրանց հետ եւս կկնքվի պարտավորությունների աշճանական մարման ժամանակույց, սակայն արդեն միայն մնացորդ ամիսների չափով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հանուն ժողովրդի հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցային համալիրում տեղի ունեցել հարվածենք էլեկտրոնային խաղամոլության խորագրով քննարկում։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել կազմակերպության նախագահ Վազգեն Ասրյանը։ Նրա խոսքով միջոցառման նպատակն է, որպեսզի հնարավորին չափ հասարակությանն իրազեկեն էլեկտրոնային խաղամոլության տհաճ երևույթների մասին, քանի որ այն հանգեցնում է ոչ միայն ֆինանսական մեծ կորստի, այլև մտածելակերպի փոփոխման։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը նախարարության անունից պատրաստակամություն է հայտնել էլեկտրոնային խաղամոլության դեմ իրականացվող ծրագրերի մասով աջակցել հասարակական կազմակերպությանը։ Միջոցառման իրենց կարծիքներն ու առաջարկներն են կիսել առողջապահության, կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունների աշխատակիցներ, հոգևորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցում կազմակերպվել է հուշ ցերեկույթ, նվիրված մեծ ընկոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին։ Միջոցառմանը դպրոցի աշակերտները ներկայացրել են կոմիտաս երկհանի ու բանաստեղծի կենսագրությունն ու ստեղծագործական ուղին, արտասանել նրա բանաստեղծություններից, կատարել նրա երգերից։ Ցուցադրվել է կոմիտասի գործունեության մասին պատմող տեսանյութ։ Դպրոցի ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի միջոցառման կազմակերպիչ Իննա Բախշյանն ասել է, որ նմանատիպ միջոցառումներն աշակերտներին ավելի են մոտեցնում ազգային արվեստի ինքնատիպ ակունքներին։ Սպորտի բնագավառում իրագործվող պետական քաղաքականությունը կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը քննարկել է մարզական հանրույթի ներկայացուցիչների հետ։ Երեք նախարար Նարինե Աղաբալյանն ու փոխնախարար Աշոտ Դանիելյանը հանդիպում են ունեցել մի խումբ մարզիչների հետ, քննարկել ոլորտի զարգացման խնդիրներն ու լսել նրանց մտահոգող հարցերը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սպորտի բնագավառում պետական քաղաքականության անկյունակարը օլիմպիական մարզաձևերի զարգացման խթանումն է նշեց Նարինե Աղաբալյանը։ Այդ նպատակով նախարարությունն առաջարկում է պետական բյուջեից մարզական հասարակական կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության ապահովման կարգում որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Նախարարի խոսքով վերջին 3 տարվա ընթացքում 70%-ով ավելացել են ոլորտին պետական բյուջեից հատկացումները, ինչը սպորտի զարգացման հետ մեկտեղ նաև նոր խնդիրներ է առաջ բերել։ Տարիներ առաջ ընդունված այդ որոշումները տվել են այն արդյունքը, որ այսօր այո, ունենք բազմաթիվ մարզաձևերով առաջընթաց, մարզիկների նաև հաջողություններ, բայց ինչպես ցանկացած ոլորտում յուրաքանչյուր զարգացում նաև ենթադրում է, որ զարգացումը տանում է նաև նրան, որ առաջանում են օգտատերներ եւ անհրաժեշտություն է առաջանում կանոնակարգել այդ խնդիրների լուծումները գտնել։ Ներկաների ուշադրությանն է ներկայացվել պետական բյուջեից մարզական հասարակական կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության ապահովման կարգի եւ որոշակի հաջողություններ արձանագրած մարզիկների ու նրանց մարզիչների դրամական ապարքեվատրման կարգն ու չափերը սահմանելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախարարության առաջարկը նախագիծը ներկայացրեց սպորտի վարչության աշխատակից Լևոն Գասպարյանը Դարձակ Հանրապետությունում ավանդական դատարկ մարսայականությունը վայելող եւ օլիմպիական խաղերում աշխարհի Եվրոպայի ու Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում համայնքական խաղերում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած ֆեդերացիաների նախկինում սահմանած գումարաչափերի փոխարեն սահմանել գումարաչափը համապատասխանաբար։ Օլիմպիական մարզաձևերը, խաղային մարզաձևեր 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, անհատական մարզաձևերը 3 միլիոն դրամ, ոչ օլիմպիական մարզաձևերը 2 միլիոն դրամ։ Անդրադառնալով սպորտի խնդիրներին նախարարը նշեց, որ գերատեսչության կողմից կարևորվում է ոլորտում արկա խնդիրներն իրավական դաշտում կարգավորելու հարցը։ Նախարարությունը պատրաստվում է նաև մշտադիտարկումների միջոցով ողջել, թե որքանով են պահպանվում ուսումնամարզական պարապմունքների առողջապահական նորմերն ու հետևում մարզիկների առողջությանը։ Վերանայվելու է նաև մարզչական գործնեայության լիցենզավորման գործող կարգը։ Ներկաները հանդես են եկել իրենց նկատառումներով, հարցադրումներով եւ առաջարկներով։ Նարինե Աղաբարյան Բաղդասարյանի խոսքով հնչեցված դիտարկումները հաշվի կառնվեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենյաց Լեռնանցքը դժվար անցանելի են։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անբադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան, տաքություն։